يقول أبو فريحان وهنا ينبغي تحديد المفهوم الصحيح liman yutlaqu alayhi lafdhu alalim na hapa nataka tupate faida zilizoko hapa na sisi ni wanafunzi hili jambo watu wengi wanalikosea nani mwenye wadhifa wa kuitwa alim nani alim nilisema katika darasa iliyopita cheo hichi kinatolewa kwa watu leo kama pipi. Yule alimu na wengine mpaka kutamka hawawezi, anamwambia mtu yule ulama, bwana eh, usifanye mchezo, ni ulama. Kuna siku moja tulikwenda sehemu moja hapa mpakani, hapa haya mambo yako mpaka wa Tanzania na Kenya, tukakutana na waalimu fulani hivi, wana madrasa zao wanaziita docs kataatibu madaris ndogo ndogo, na wengine ni maimamu na misikiti yao hapo. Tukakutana nao mahala, wamejikusanya kwa ajili ya kuzungumza nao kama ndugu zetu, wanafunzi wenzetu. Tulikuwa na baadhi ya ikhwa. Basi wakati wanajitambulisha wale, mmoja wao anasema sisi bwana ndio maulamaa wa mji huu. Tukaangaliana kwanza eh? Sisi ndio maulamaa wa mji huu tumeshakuja wote hapa eh? Kuna wengine wananyudhuru, lakini jambo la fatawa na nini, maulama wa mjuni hawa. Sasa wengine nawajua mimi, nilisoma nao <laughs> sasa na utajua mafuhumu ya alimu nani, na wale awamu wao wanatingisha vichwa eh? maulama wetu hawa eh? Mnielewa eh? sasa nani alim shekhe anasema wa huna yambaghi tahdidu almafhumi sahih na hapa sasa inatakikana kuyafunga mafuhumu yaliyokuwa sahihi mambo yameachiwa sana yatakiwa kuyafunga na kuyaainisha mafuhumu yaliyokuwa sahihi liman yutlaqu alayhi lafdhu alalim kwa yule ambaye hutamkwa juu yake tamko la alim. Lazima tujue nani ambaye anastahiki kuitwa kwa jina hili kwamba ni alim. Kisha nasema wa hadha min alahamiyati bimakani, na jambo hili aa, kuhusiana na umuhimu wake lina nafasi kubwa mno. Kwa nini? idh بسبب عدم الإدراك من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم أنا سمكواني بسبب عدم الإدراك من الكثيرين وسباب يكوت كفهام kutokea kwa watu wengi kwa kuwa watu wengi hawajui takhallala sufufa alulama wamejipenyeza wameziingia swafu za maulama man laysa minhum, wale ambao si katika wao. Pana watu wamejiingiza katika grupu la maulama, kwa maana wao wamo. Ndugu yetu huyu Sheikh Yusufu Abdi mm. ni mmoja katika wana wa vioni mm ambao mimi binafsi nina mkubali sana mm. toka muda mrefu na mkubali sana mwamba huyu, na hata watu wao wakizungumza wanaona kwamba wakitaja maulamaa na huyu shekhe wangu yupo pia, wakati sio katika hao. Shekhe anasema hapa, Shekhe Jamali, fawakaati lfaudha alilmiya, na hapa ikatokea fujo ya kielimu, allati fujo ambayo natajarrau alana mararataha, tunameza hivi sasa machungu yake. Namna jambo la ilmu lilivyoingia fujo, mpaka sasa tunaumeza uchungu. Fa asbaha alkathiru min nas ammatan, na wakapambaukiwa wengi katika watu kwa ujumla, wa talabati alilmi khassa na wakawa wanafunzi wenye kusoma elimu kwa umaalumu ikawa watu wengi kwa ujumla na hata wanafunzi kwa umaalumu yadhunnu anna kulla man allafa kitaban sikiliza haya maneno yatakusaidia watu wengi kwa ujumla na wanafunzi wenye kusoma elimu kwa umaalumu ikawa yadhunnu mtu miongoni mwao anadhani anna kulla man allafa kitaban kwamba kila aliyetunga kitabu au akhraja makhtutatan au aliyetoa makala kwa maana nyaraka maandishi fulani kwenye karatasi au khataba au mtu anayetoa khutba au alqa muhadaratan au mtu mwenye kuutoa muhadhara huwa alalim, yeye ndio alim. Watu wakisikia alim wanajua ndio mtu huyo, kaandika kitabu, kaandika makala, anatoa hutuba fasaha, anafanya mihadhara mingi, watu wanajua huyo ni alim. Hiki ni kitabu cha mwana wa chuoni mm. E, mwana wa chuoni huyu hapa shekhe atazumu vizuri hapa ili waweze kumwona mm. Huyu ni mwanachuoni ambaye ni Asharif Asheikh Asharif Abdul Qadiri Al Ahdali mm. Katika wanavyoni ambao mimi binafsi nawakubali sana katika ardhi ya Tanzania mm. mmojawapo ni huyu mwamba. Sasa maajabu, pana watu wa, hata mambo haya hawana, lakini baadhi ya maeneo ni alimu eh shekhe anasema inna man yastahiqu an yutlaqa alayhi ismu alalimi fi hadha zaman hum qalil hakika wale wenye kustahiki kutamkwa juu yao jina alalim katika zama hizi wao ni wachache asema wa aqallu min alqalil na ni wachache zaidi katika hao wachache wachache katika vichache bal qalilun jidda hao ambao wanafaa kuitwa alim bali ni wachache sana wadhālika lianna lil'alimi sifatun na hilo ni kwa sababu anazo alim sifa maalum alim anazo sifa maalumu قد لا ينطبق كثير منها على كثير ممن ينتسب إلى العلم اليوم قد لا ينطبق كثير منها zinaweza zisifaane nyingi miongoni mwa sifa hizo ala kathirin juu ya wengi mimman yuntasabu ila alilmi alyawm miongoni mwa wale ambao wananasibishwa katika elimu leo hii yani zile sifa za kumjua alim zikiangaliwa na kuchambuliwa zinaweza zisipatikane kwa watu wengi ambao leo anaitwa alim asheikh Huyu mwamba mwana wa chuoni Ashekh Yusufu Abdi, mwana wa chuoni Ashekh Yusufu Abdi, mwana wa chuoni Ashekh Yusufu Abdi eh? ukichambua zile sifa hazipatikani kwao. Sikiliza, walaysa alalimu man kana fasihan balighan fi khutabihi, na si mwanawachuoni bwana hawi alim man kana fasihan, yule ambaye amekuwa ni mfasaha balighan, mwenye kufikia ukomo wa kufikisha fi khutabihi, katika khutuba zake wa muhadharatihi na katika mihadhara yake wa nahwi dhalika na mfano wa hayo huyo huyo sio alim kwamba eti kwa sababu ya ufasaha wake kwenye khutab na kwenye mihadharat ndio alim huyo mm -mm. huyo sio alim nyinyi mnaonaje hili huku kwenu alimu nani mafasaha eh makhatibu qasasun watu wa visa eh kumbe sio bali angalia walaysa alalimu man allafa kitaban na wala sio alimu aliyetunga kitabu hiki ni kitabu cha mwana wa chuoni mm. e, mwana wa chuoni huyu hapa shekhe atazumu vizuri hapa ili waweze kumwona mm. huyu ni mwanachuoni ambaye ni asharif asheikh Asharifu Abdul alahdali Al Ahdali mm. Katika wanavyuoni ambao mimi binafsi nawakubali sana katika ardhi ya Tanzania mm. Mmojawapo ni huyu mwamba. Haina maana kwa kuandika kitabu ni eh, unaweza ukaandika na wewe ni talibul ilm mchanga. Sasa sikwambii wenye kufanya tarjama ni maulamaa nao hapa, akatoa kitabu kwenye lugha ya Kiarabu akaifanya Kiingereza au akatoa risala kwenye lugha ya Kiarabu akaifanya kwa Kiswahili. Aa, ah, hawa ni maulamaa wakubwa hasa huku Afrika. Hmm? Ujaona PDF yake amefanya tarjama kule ya Husnul Muslim. Kwa hiyo alim, sheikh, nafikiri ni kwa sababu pia ya ujinga wetu hii miji ilivyokaa eh? Sasa ndio tujifunze kuchambua mambo. Walaysa alalimu man allafa kitaban na sio alim yule aliyetunga kitabu na uzuri hizi taaliqat amezisifia nani Sheikh Al-Fauzan tumesoma kwenye mukaddima haya maneno yangezungumzwa na mtu mwingine angeweza akashambuliwa kweli si ndio eh lakini maneno yani ya muhaqiq na Sheikh Al-Fauzan ameelekeza watu warejee taaliqat za Abu Furaihani zina faida nyingi miongoni mwake ni hii si ndio eh na sio mwanawachuoni man allafa kitaban yule aliyetunga kitabu au haqqaqa muallafan au aliyehakiki tungo au makhtutatan au aliyehakiki chapisho la asili wa akhrajaha na akalitoa huyo sio alim anasema inna wazna alalim bihadhihi alumuri fahasb huwa almutarassib ay almutarassikh eh hakika kumpima mwana wa chuoni bihadhihi alumur kwa mambo kama haya fahas basi tu hili ndiyo jambo lililojikita walilasaf na kwa masikitiko makubwa fi adhhani kathirin min alshabab walamma katika masikio ya wengi katika vijana na watu wa kawaida vijana wenye kusoma ilmu kwa maana fikra zilizomo mtu akiwa na vijitabu vyake viwili vitatu au kaandika vi, vima, vimakala vyake au kafanya tarjama ya kitu fulani au akizungumza katika mihadharati ni fasaha akipanda katika khutaba anaeleweka nyinyi mnasema ni alim shaka anasema hichi ndio kipimo kilichojikita kwa watu wengi katika zama za sasa. Sasa anafanya nukulat, bali katika asri za hivi karibuni, katika uhai wa kina al-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, kina al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Muhammad Nasiruddin, al-allamatu al-Wadi'i, Muqbil bin Hadi ilikuwa baadhi ya vijana tullabul ilm wanaonekana wana ilmu na wana faida hata kuliko wale maulama kwa sababu pengine unamkuta kijana talibul ilm kwa mwezi anaweza akatoa risala hata tano sita tungo au shuruh pengine al-allama ibn baz hawezi kutoa si kwamba hawezi hajaandika vitabu hivyo kwa muda huo. Kwa hiyo pakihesabiwa kwa namba, yeye ana vitabu vingi kuliko al-Allamatul Mufti Ibn Baz. Tunasema lakini huyu shekhe vitabu vyake vichache ba, huyu kijana si mchezo, ana yuko kasi. Ndio elimu hiyo kuandika, ha? Mtayaona hapa. Au kuna wengine wanaongea sana, wameishi zama moja na maulama, kila jambo wao wamelidandia ukiangalia mihadhara yake na taalikati zake tele kuliko yule alim kwa kuwa ni mwongeaji sana kasuku watu wanafikiri yeye ndio msomi zaidi kuliko wale waliokaa kimya simenielewa eh? sasa al-Hafidh ibn Rajab ana kitabu chake kizuri bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf hizi nukulati zimetolewa huko yaqulu alhafidh shaykh Jamal anasema yaqulu alhafidh Ibn Rajab alhambali rahimahullah anasema alhafidh Ibn Rajab alhambali rahimahullah ta'ala fi dhalika katika hilo msikilize alhafidh ibn rajab rahimahullah hadha alimam aljalil yaqul يقول وقد ابتلينا بجهلة من الناس na kwa hakika tumepewa mitihani sisi tumejaribiwa kupitia wajinga katika watu asema ya'taqidun fi ba'dhi man tawassa'a fi qawl min almutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddam wanaitakidi katika baadhi ya waliokunjuka katika baadhi ya waliokunjuka fil qawli katika kusema minal mutaakhirin katika waliochelewa annahu a'lamu mimman taqaddam kwamba huyo ali mwenye maneno mengi ni mjuzi zaidi kuliko waliotangulia faminhum man yadhunnu fi, fi shakhsin wako miongoni mwao yule mwenye kudhania katika mtu annahu a'lam kwamba mtu huyo ni mjuzi zaidi min kulli man taqaddama min as-sahaba kuliko wote waliotangulia katika masahaba wa man ba'dahum na hata waliokuja baada yao likathrati bayanihi wa maqalihi kwa sababu ya wingi wa ubainifu wake wingi wa ufasaha wake na maneno yake tunaona ah huyu kiboko huyu aweza kaona anaweza akapita masahaba waliokuja baada ya hapo wayaqul kisha anasema waqad futina kathiru min almutaakhirina bihadha, na kwa hakika wamefitiniwa wengi katika watu waliochelewa kwa jambo hili. Wadhannu, na wakadhani, anna man kathura kalamuhu, kwamba hakika yule ambaye yamekuwa mengi maneno yake, wajidaluhu, na mijadala yake eh, wa khisamuhu na magomvi yake yamekuwa mengi fi masaili din eh katika mambo ya kidini mtu ambaye ana maneno mengi ana mijadala mingi ana mizozo mivutano mingi katika masaili ya kidini pana wenye kudhania kwamba fahuwa a'lam mimman laysa kadhalik kuna wenye kudhani kwamba huyo ndiyo mjuzi zaidi kuliko asiyokuwa hivyo yani wale wa maulama waliotulia katika miji yao taalif taalim humsikii katika mijadala wala katika tharthara nyingi kuna watu wanadhani kwamba wale waongeaji sana ndio wanawapita wale ambao hawana maneno mengi kama maneno ya nani haya al hafiz Ibn Rajab Sheikh Jamal anatia taalikia anasema qultu hadha fi zamani ibn Rajab rahimahullah, nikasema maneno haya ni katika zama za ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Sheikh anasema Sheikh Jamal, fa kaifa law ittala'a ala mutaalimati zamanina, vipi jambo litakuwaje lau akiwaona lau akipata kuchungulia ala mutaalimati zamanina juu ya wenye kujifanya kujua wa zama zetu alladhina wale ambao yamlauna alashrita wanazijaza kaseti walkutuba na vitabu bikalamihim kwa maneno yao akija kiwaona hawa mashekhi tulionao leo humu wenye kujitia ujuaji kwa kuwa na kaseti nyingi na kujaza vitabu vyao maneno yao atasemaje yani kana kwamba Sheikh Jamal anasema maneno ya Al-Hafidh Ibn Rajab yangekuwaje lau angewaona watu wa leo ambao wamezijaza kaseti zao na vitabu vyao maneno yao fayaghtaru nnasu bihim na wanaghurika watu kwa sababu yao likathrati ma yusdirun min ashritati eh, kila usbu'in kwa wingi wa kile ambacho wanakitoa katika kaseti za mawaidha kila wiki wayukhrijuna alkutuba kulla shahrin na wanavitoa vitabu kila mwezi fayadhunnunahum hum alulama na wanawadhania wao kwamba hao ndio maulama kisha nasema yaqulu ibn rajab rahimahullah aidan fayajibu an yu'taqada annahu laysa kullu man كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك ها قال لي منين هذا ابن رجب ونسيمة فيجب أن يعتقد رحمه الله تعالى نكون وجبك كيتك ديوة أنه laisa kullu man kathura bastuhu kwamba si kila ambaye kumekithiri kukunjua kwake lilqauli kuikunjua kauli kwa maana anaongea sana wa kalamu eh ay wakathura kalamu na kumekithiri maneno yake fil ilmi katika ilmu kana a'lam amekuwa mtu huyo aikana huyo aliyekunjua zaidi maneno a'lama amekuwa ndiyo mjiji zaidi mimman laysa kadhalika kuliko yule ambaye hakuwa hivyo tutakiwa ili jambo tulifahamu eh panawajibika kuitikadiwa kwamba si kila ambaye kumekithiri kukunjua kwake maneno au yamekithiri maneno yake katika ilmu kwamba huyo ni mjuzi zaidi kuliko yule ambaye hayuko hivyo. Intaha nukuu hiyo, kaimaliza kwenye kitabu hicho, babu bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi alkhalaf. Tumalizie hapa. Wa mimma yambaghi, tunayasoma haya ili tuwe na adabu na maulamaa. Wa mimma yambaghi an yumayyaza bihi man yutlaqu alayhi lafdhu alim eh alafu wakati mwingine unachukua kauli ya mtu kibaka unaifananisha na ya alim hata mahajawira wa miji hii eh utashangaa anachukua kauli za watu wa sokoni anaigonganisha mfano na kauli ya Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali sasa wajiuliza huyu anajua kweli wasifu wa alim